بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بیستمین درس از درسای شمایل رسول الله عليه الصلاة والسلام تاليف امام الترمذي رحمه الله و فسيح جناته بستو شيشومين باب باب ما جاء فی صفت ادام رسول الله صلی الله علیه و سلم اون چیزی که در مورد خورش رسول الله صلی الله علیه و ده خورش آب گوشت لازم نیستم گوشتش باشه اون خورش میتونه با عدسی با لوبیایی با نخودی یا میتونه با هویج و سیب زمینی یا چیزهای دیگه باشه که دور بر ما هست اون چیزی که در وصف اون خورش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میل نمودن اون خورشی که باهاش شخص نانشو نرم میکنه تا اینکه راحت هضم بشه و راحت بتونه بخوره 151 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن سهل بن عسكر و عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل حديث صحيح مسلمة حديث صحيح كيومين عائشة رضي الله عنها میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا نعم الإدام نعم الإدام يعني شنو نیکوست چه خوبه برای سركه به عنوان یک خورش استفاده بشه برای نرم کردن نان به جای مثلا آبگوش از سرکه استفاده بشه آیا اینجا میشه ازش برداشت کرد که مثلا رسول الله علیه و السلام توصیه به سرکه کردن این یعنی سرکه بخوری سرکه خوبه سرکه چیز خوبی یعنی آیا مطلق اینطوری میشه ازش برداشت کرد بله بعضیا گفتن بعضیا خصوصا سرکه سیب گفته شده برای پاکی کبد و دستگاه گوارشی توصیه به شده خصوصا اون ارگانیکش که طبیعیه نه اون صنعتیش ولی که خب بالا این حدیث قصه ای داره برای خودش که امام مسلم رحمه الله در صحیحش از حدیث جابر رضی الله عنه نقل میکنه که میگوید اخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیدی ذات یوم الى منزله روزی رسول الله علیه الصلاه و السلام دست ما گرفت ما رو برد به منزلش فاخرج الینا فلقا من خبز تکی نانی آورد فقال ما من ادمن اهلش اش تو منزلش گفت چیزی ندارید یعنی که این نون رو باش بخوریم خورش چیزی سرکه ای شیره خرمایی انگوری اون چیزی که در اون دوران بوده فقالوا لا الا شيء من خل چیزی نیست جو سرکه چیزی نیست جو سرکه قال فان الخل نعم الود سرکه هم خیلی چیز خوبیه برای خوردنش با نون یعنی نون نر کردن توش چون شیر که نبود دوغ که نبود چیزی نبود دیگه باش اون نون رو بخورن چون نوناشو خشک بود نمیتونستن راحت بجون غلیزم بود نازک نبود چون قبلا هم داشتیم رسول الله علیه و سلم نازک هم نخورده بودن نه از گندمش نه از جوش قال جابر رضی الله عنه فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبی الله صلی الله علیه و سلم میگه همچنان بعد از اینکه این سخن از رسول الله علیه و سلم شنیدم میگه بعد از اون دیگه همچنان محبت سرکه به دلم نشست چه خوبه چه نیکوست این سرکه برای نرم کردن نان برای خوردن نان قال طلحه ما زلت احب الخل منذ سمعتها من جابر رضی الله عنه طلحه هم که راوی جابر میگه منم وقتی که این حدیث رو شنیدم از جابر منم الان این محبت سرکه به دلم نشسته منم همچنان سرکه رو دوست دارم که با همراه نانم سرکه بخورم یعنی نان رو با سرکه بخورم میل کنم خب اینجا چنانچه ابن قیم هم میاره در زاد المعاد میگه که تنها چیز موجود بود یعنی چیز دیگه نبود غیر از سرکه رسول الله صلی الله علیه و بر حسب مقتضای حال حاضر موجود این نعمتی که داشت در مقابل این میگه چه خوبه اینه که الله بهمون داده بهترینه چه نیکوست این سرکه هم هم نعمت سرکه انگوره سرکه سیب هر سرکه هست خاطر میگه میگه هذا ثناء علیه ای الخل حسب مقتضى الحال الحاضر لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال بعضی جوحال فکر میکنن سرکه بچه برتری داره برای دیگر ادام ها و خورش ها اولویت با سرکه شمارن نه این چنین چیزی نیست چنانچه بعضی جوحال ازش برداشت میکنن نه اولویتی در سرکه نیست چیزی غیر از این نداشتن بر حسب حالشون توصیه کردن به چی به اینکه نان با یه چیزی نر بشه اقل اون چیزم که موجود بوده نزدشون سرکه بوده باطر همین گفتن چی نیکوست نعمه الادام الخلق 152 حديث إمام الترمذي رحمه الله بقياد حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه حديث صحيح مسلم صحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه خطاب يكون طلابش کسانی که دور برشه میگوید الستم فی طعام و شراب ما شئتم میگه حال روزتون اینطوری نیست که اون چیزی که از نوشیدنی ها و غذاها میخواهید اون چیزی که دلتون میخواد براتون مهیا هست مهیا شده الستم فی طعام و شراب ما شئتم اون چیزی که میخواید از نوشیدنی و غذا میگه ندارید نمیخورید نمینوشید بعد میگه لقد رأیت نبیکم من پیغمبر شما را دیدم به شاگردنش میگه من پیغمبرتون رو دیدم علیه الصلاه و السلام و ما یجد من الدقل و ما از باب یادآوری داره میگه و ما یجدو من الدقل دقل خرمای غیر مرغوبه خرمای خشک و ما یجد من الدقل ما یملو بطنه همون خرمایی که بدترین نوعشا ردیه غیر مرغوبه خرمای خوش رسول الله صلی الله علیه از اون خرما هم نداشت که با اون خرما سیر بشه لقد رأیت نبیکم و ما یجد من الدقل ما یملا بطنه از اون خرمای خوش که غیر مرغوب هم نداشت که شکمشو با اون پر بکنه سیر بکنه 153 مين حديث الإمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل حدیث مثل حدیث امون عائشه است که قبلا داشتیم چه خوبه برای ایدام کردن یا همون بنان خورش استفاده بشه برای نرم کردن نان سرکه چه خوبه این سرکه برای خوردنش با نان 154 مين حديث همام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابه عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال اني رايتها تاكل شيئا فحلفت الا اكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج حديث البخاري ومسلمه این حدیث صحیحه اینجا در این حدیث از ابو موسی اشعری داریم که شخصی را میبینه که زمانی که غذا را میارن که گوشت مرغی درش بوده اون مجلس را کناره میگیره و میره یک گوشه و تن و من القوم گوشت مرغ را میبینه میره کنار ابو موسی اشعری رو به اون شخص میکنه اون مردی که کنار میره مالک چی شده چرا رفتی کنار فقال اني رأیتها تأكل شيئا دیدم که این مرغ یه چیزی میخورد حالا نه که این مرغا یعنی مرغ را یه بار دیده که یه چیزی مرغ داره میخوره و در روایت اینی رأیتها تأکل نتنن دیدم که از نتنی از چیز گندیده ای داره مرغ میخوره وقتی که دیدم مرغ از آژغال چیزی هست ریخته شده خورده تو الا آکلها دیگه قسم خوردم که دیگه گوشت مرغ نخورم مشکلش با این مرغ نیست یه مرغ حالا دیده الان دیگه چندشش میشه حالش بد میشه وقتی که مرغ را میبینه گوشت مرغ را میبینه به دلش بد میاد حالش به هم میخوره به قول امروزی حالم بد میشه میگه پس قسم خوردم که دیگه نخورم و این متاسفانه امروزه زیاده این میگه من یه بار دیدم فلانی مرغ را سر زد حالم بد شد نمیخورم شیطان آمده بر سر کلش سوار شده داره ازش سواری میگیره این نعمت خدا رو به دلش بد داره جلوه میده اون یکی میگه من بز نمیخوام اون میگه نمیدونم شطور من نگاه چشماش کردم بد دیدم اون میگه نمیدونم گوسفند دیدم فلان شده این ادا اطفال های ناپسنده یعنی چیز خوبی نیست بخاطر همین اینجا ابو موسی اشعری باش برخورد میکنه قال اودنو بیا نزدیک بیا نزدیک الان ابو موسی اشعری اونم صحابی رسول الله رضی الله عنه داره بهش دستور میده میگه ادنو نزدیک شو بیا اینجا تا بخوری چرا باید بخوره اینجا فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یاکل لحم دجاج دیدم که رسول الله صلی الله علیه و گوشت مور را داره میخوره تو کی هستی که نخوری رسول الله صلی الله علیه و گوشت مور را خورده گوشت بز و گوسفند را خورده گوشت شتر را خورده تو دیگه نباید بر خودت حرام بکنی چیزی که الله حلال کرده قسم یاد کرده به کفر قسمت بده الله جل و علا از باب انکار به پیغمبرش داره میگه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك لما تحرم چرا به خود حرام کردی گفت که من فلان عسل رو نمیخورم الله الله انکار میکنه بر رسول الله علیه و سلم حلال رو بر خودت حرام کردی نه بر خودت حلال الله رو حرام نکن و الگویت اسوت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه نگو به دلم بد میاد حالم بد میشه و الی آخر این ناز را سرت ببر بیرون ناز نازی نشو لوس نشو و نذارم که بچه هات ناز پرور باشه سفره رو گذاشتی بفرما ملکو نذار اون بچت عیب بتراشه و بچه تا یاد میگیره اگر بچت از تو دید که اومدی بر سر مادرشون داد زدی یا ایراد گرفتی بازم امروز غذا شور بازم امروز غذا تون بازم امروز غذا فلان از تو وقتی که دید این ادا اطفال ها را وقتی که از تو دید این نوع برخورد اون بچت هم از تو یاد میگیره امروز تو انکار کردی که شوره فردا بچت میگه این گوشت من نمیخورم این ماهی من نمیخورم این مرغ من نمیخورم از تو یاد میگیره اون بچت شکر و سپاس را بر سر زبان بیار بچهت بشنوه تا اون بچهت هم شکرگزار باشه در مقابل اون نعمت اون نعمت را رحمت الهی بر خودش ببینه نه اینکه نقمت ببینه که این چیه دیگه غذای تکراری امروز هم بازم مرغ دیروز مرغ امروز مرغ رسول الله صلی الله علیه و سلم خرما را هم نداشت اون هم خرمای نوع ردی که باش سیر بشه خرمای غیر مرغوب خشکش هم نبود که سیر بشه باش گاهی هم کفران نعمت را از رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرانش شما نمیشنوید با وجود اون تنگ دستی همسران رسول الله علیه و سلم روزی گلای نکردن از کمبود و نداری در دنیا باز شده بود یه چیزی خواستن آیات قرآن نازل میشه در شأن اونها کدوم یک رو میخوای پیغمبر خدا با این تنگ دستیش یا میخوای دنیا تنگ دست هم نبود رسول الله علیه و مال داشت صد تا شتر هم قربانی کرد در حجت الوداع ولی که دست و دل باز بود میداد به این و اون خرما آورده خودش نداره آوردن براش هدیه رسول الله علیه و اول به در همسایه میده بعد آخر خودش میخوره پس این حدیث هدیه صحابه را هم به ما میرسونه که دیگران را یاد میدادن و بر اون تربیت میدادن که در مقابل غذا تواضع داشته باشن و عیب و ایراد نگیرن و اینکه گوشت مرغ هم حلال مباحه مرغ و مرغه مرغ هر چی دید میخوره شاید حشره بخوره شاید برنج بخوره مرغ و مرغه مرغ زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم باز امروز فرق نمیکنه الا فقط یه چیزی داریم اونم جلاله هست که رسول الله علیه و سلم ازش نهی کرده از سوار شدن و از شیر خوردن اون حالا بز گوسفند یا حتی مرغ باشه فرقی نمیکنه از نجاسات اگر بخوره اون مسئله فرق میکنه که رسول الله علیه و سلم گفته که سه روز بهش مهلت بدید حبسش بکنید غذای پاک بهش بدید بعد ذبحش بکنید اگر میخواد گوشتش استفاده بکنید هرچند که فقها هم اختلاف دارن بحث فقهی هم که نمیخوام اینجا بکنیم ولی خب اختلاف دارن در بحث درخت میوه درختی که از نجاسات تغذیه میشه خورده بشه نشه فقط حنابل یکم سخت گرفتن در این بابه بقیه جمهور در بحث میوه سخت نگرفتن گفتن که حتی اگر کنارش فاضلاب یا چیزی باشه از میوه خوردن مشکل نیست فقط مشکل از اون حیوانی هست که تغذیهش از نجاسات 155 حديث امام ترمذی رحمه الله مقياد حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده سفينة رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا إن روايات زيفة إن حديث زيفة أوليش فضل بن سهل هس شیخ امام ترمذی صدوق و دومی هم ابراهیم ابن عمر ابن سفینه که ملقب به بریه مستوره مجهوله دو تا عیب دو تا اشکال در این اسناد این دوتا تا بخاطر همین عقیلی و ابن حبان هر دو تا این حدیث را تضعیف کرده معناش هم اینه که سفینه میگه گوشت حبارا همون آهوبره اینو مرغابی هست خاکستری رنگه گردنش هم بلنده منخار درازی هم داره خاکستری رنگه بزرگه بین مرغ و لک لک مثلا بخوام بگیم یعنی خیلی زیادم بزرگ نیست معمولا تو صحرا هست مرغابی نیست آهوبره هست معمولا تو صحرا هست و خاکستری رنگه یکم شاید تو پرهاش مثلا سیاه رنگی باشه معروف حبارا تو کشور عربی پرورش میشه و سیدش ممنوعه مگر در فصلهای خاصی مثل کپ که معمولا دویدنش و پروازش ولی خب معمولا پرواز نمیکنه معمولا روی زمین مثل مرغ میره ولی خب بزرگتر از مرغه مثل قو و اردک و اینا بزرگه گوشت مرغوبی هم داره نه گوشتش قرمز نه گوشت سفید میان قرمزی و سفیده خب اینجا میگه با رسول الله صلی الله علیه و این گوشت را خوردم هرچند که گفتم این حدیث ثابت نیست 156 امین حدیث امام ترمذي رحمه الله مقياد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو فقال له أبو موسى أدنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا حديث قبل أن داشتين حدیث ابو موسی اشعری گفتیم در صحیح بخاری و مسلمه حالا یکم اینجا داستانش طولانی تره غذای وردن از ابو موسی اشعری گوشت مرغ درش بود یک شخصی از بنی تیم الله پوستش هم قرمز بود انگار که برده هست که آزاد شده نزدیک نشد ابو موسی اشعری بهش میگه که بیا نزدیک دیدم که رسول الله از این گوشت مرغ خورده بعد میگه که من قسم خوردم که دیگه نخورم چون دیدم که از یه چیزی میخوره که اون چیزی هم اومده یه چیز گندیده ای داره میخوره میگه بدلم بد شد فقط ذرتو یعنی حالم بد شد باش و قسم خوردم که دیگه هرگز نخورم که اونجا بهش دستور میده موسی اشعری که نه بیاد بخوره 157 مین حدیث حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو كذا إن حديث سلمة صحيح هم هاش حديث عشان كذا الإسناد عطاه هاش مقبول بل خب متابعة زياد دارين حديث و رواتها غير أبي أسيد هم دارين چنانچه در الحديث مرمون خطاب وما که خاهد اومد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم میفرمایند الزيت الزیت اول روغان بخورید روغن چه روغاني ها روغاني روغان صنعتی روغان نارگیل نه نه روغن زیتون بحثش روغن زیتونه خصوصا اینکه انتهای حدیث داریم فانها من شجره مبارکه و تین و زیتون زیتون الله بهش قسم خورده زیتون هست که از درخت مبارک زیتونه که از درخت مبارک چنانچه الله جل و علا میگه یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه شجره مبارکه چیه زیتونه درخت زیتون شجره مبارکه خاطر همینجا میفرماید رسول الله علیه الصلاه و السلام کلو زید و دهنوا به یعنی بدنتون موتون رو با این روغن زیتون بمالید فانه من شجره مبارکه چون از درخت مبارکیه برکت داره این روغن برای درمان برای مفصل پاها برای پوست بدن و عدم نفوذ خشکی هوا در پوست و گوشت انسان و استخون انسان که دست و پا درد انسان نگیره فوایدش زیاده روغن زیتون و مالیدنش به دست و پاها و همطور برای رشد مو و برای تغذیه موها خصوصا در جاهایی که هوا خشکه تاکید میشه بیشتر پس اینجا توصیه رسول الله علیه و سلم به روغن زیتون به روغن زیتون خصوصا استفاده کردنش در غذا خصوصا مسهل اون قبضی و یبوست رو از بین میبره خصوصا اونایی که مینالن از سردی شکمشون معده را نرم میکنه غذا را نرم میکنه در معده و سبب آسان شدن هضمش میشه 158 هشتمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زید بن اسلم عن ابیه عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فانه من شجره مبارکه فانه من شجره مبارکه حدیث کی عمر بن خطاب در تایید حدیث قبلی روغن زیتون رو بخورید و به مو یا تنتون بکشید شون از درخت مبارکیه قال ابو عیسی و عبدالرزاق كان يضطرب في هذا الحديث ربما استنده و ربما ارسله یعنی گاهی عبدالرزاق بطور طور مرسل روایت میکرد گاهی هم متصل البانی رحمه الله ترجیحش بر اینه که مرسله یعنی عبدالرزاق اینجا مرسل روایت کرده مثل حدیث بعدی حديث 359 إمام الترمذي رحمه الله بقياد حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر عمر رو یاد این مرسله ولی خب مرسل قابلیت ارتقا و تقویت رو داره بخاطر همین این حدیث صحیحه و البانی هم رحمه الله تصحیحش میکنه 160 حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأوتي بطعام ودعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه 161 حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه جابر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا جابر اینجا جابر بن عبد الله نیست جابر بن طارق رضي الله عنه انتو تحديث هذا تصحيحه در حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة به کدو خودمون بهش میگیم کدو تنبل عمولا هم حلوه باش درست میکنن هم مثل سیب زمینی تو خورش میکنن تو خورش میریزن تکی تکی میکنن و تو خورش میریزن رسول الله صلی الله علیه و سلم این کدو رو دوست داشت کدو هم بهش گفته میشه و انبتنا علیه من یقطین یونس علیه و السلام الله جل و علا این درخت رو براش میذاره این بوته برای درمانش به خاطر درمانش از اون سه روزی که در شکم نهنگ زندانی شده بود برای اینکه خودش رو درمان بکنه فوایدش زیاده این کدو خصوصا برای کسی که مریضی قند داره برای درمان قند کدو یا همون دبا یا یقطین انس بن مالک رضی الله عنه میگوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یعجبه الدبا دوست داشت رسول الله علیه و دبا کدو را دوست داشت خوشش می اومد ازش فاوتیه به طعام غذای آوردن به رسول الله علیه و السلام او دو عیاله یعنی دعوت شد یا آوردن فجعلت اتتبعه منم اون غذایی که آوردن نگاه میکردم که این کدو کجاست جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم بذارم فاضعه بین یده میذاشتم جلو رسول الله علیه و السلام لما اعلم انه یحبه چون میدونستم که رسول الله علیه و السلام کدو رو دوست داره حدیث بعدی که خوندیم حدیث جابر بن طارق هم بحث دوبار رو بازم میکنه که میگه اومدم نزد رسول الله علیه و سلام دخلت علی النبی صلی الله علیه و سلم عنده دباء دیدم که کدوی کنارش گذاشتن یقطعو که اون کدوی داشتن تکه تکه میکردن فقلت ما هذا این چیه چیکار دارید میکنید چرا یعنی این کدو را دارید تکه تکه میکنید میخواد چیکار بکنید با این همه کدو قال نکثر به طعامنا غذا ما زیاد میکنیم غذا ما رو باش زیاد میکنیم لازم نیست همش گوش باشه که توش سیب زمینیه کدو هست هویجه میتونی تو خوشت بکنی و هم خودت هم همسایه هم بدی بخورن از اون خیر و برکت اون غذا بهره ببره بحث زیاد کردن غذا برای استفاده بیشتره برای استفاده بیشتر بهره بیشتر اینجا امام ترمذی میگه قال ابو عیسی و جابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن ابي طارق وهو رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له الا هذا الحديث الواحد ابو خالد اسمه سعد میگه که این تنها حدیثی که داریم از این صحابی جابر بن طارق که اینجا این روایت را ازش داریم این حدیث نشانگر این بود که یعنی از جمله چیزهایی که خورش را باش می ساختن غیر از اون سرکه کدو بوده که تو خورششون رختن برای که خورششون زیاد بشه که با نان میل بکنن یا با چیز دیگه 162 مين حديث امام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ حديث البخاري ومسلم صحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن خياطا خياطي کسی کار خیاطی میکرد پارچه لباس میدوخت روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کرد به غذایی رسول الله صلی الله علیه و سلم اجابت میکنه دعوتش تواضع داشت دعوتش رو سجابت میکنه میره پیشش فقرب الى رسول الله علیه و سلم یعنی تقدیم میکنه به رسول الله صلی از باب زیافت اون غذا را میاره جلوش همون کاری که ابراهیم میکنه با مهماناش فراغ الى اهلی فجاء بعجل سمین فقربه الیهم غذا رو با جلو مهمون بذاری نه که جوی بذاری بعد بگی بفرمایید الان اصل بر اینکه که جلو مهمون گذاشته بشه کاری که ابراهیم علیه السلام میکنه فقربه الیهم قال الا تاكلوا اینجا هم همین کارو میکنه این صحابی غذا رو آماده میکنه میاد جلو رسول الله علیه السلام میذاره آب گوشتی میاره و مرقا فيه دبا و قدید آب گوشتی رو میاره خورشی خورش که همه میدونیم چیه دیگه خورشی که آب یا گوشت و یا سیب زمینی یا چیزهای دیگه عدس و خود اینا هم توش میریزن با نون خورده میشه یا با برنج یا با چیزهای دیگه در اون خورش دوبا بود که همون کدو هست و قدیدم گوشت خوش شده با نمک گوشت را اون زمان برای نگهداریش یخچال که دیگه نداشتن نگهداری بکنن گوشت را یا ماهی را نمک میزدن زیر آفتاب میذاشن خوش بشه بعد با اون گوشت خوش شده که نمک زده شده غذا میپختن این صحابی این خورش را با این نوع گوش پخته با هم همراه با اون کدو که رسول الله علیه و سلام دوست داشته میگه فرایت النبی صلی الله علیه و سلم یتتبع الدباه از خورش رسول الله علیه و سلام دنبال گوش نبود دنبال چی بود کدو حوالی القصعه در اون ظرف در اون ظرف کوچیک هم نبود قصعه ظرف بزرگی یعنی هفت تا ده نفر انسان کفایت میکنه یعنی قصعه چون ما ظرفا متفاوت داریم مثلا فیحه داریم که همون مثل سکروجه هست به اندازه یک نفر بعد صحیفه داریم یک مردی را سیر میکنه اون یک بچه کوچک سکروجه یک بچه کوچک را سیر میکنه بعد صحیفه داریم به اندازه یک بشخاب داریم بعد معکله داریم که دو تا سه نفر را سیر میکنه بعد صحفه داریم چهار نفر را پنج نفر را سیر میکنه بعد قصعه داریم که هفت تا ده نفر را سیر میکنه بعد جفنه داریم که بزرگتر از اینا هست اینو ثعالبی میاره در ترتیب ظرف ها حالا خصوصا اون بشخاب یا اون کاسه ای که درش غذا می میکردن قدیما اینجا قصعی را آورده یعنی یک ظرف بزرگی را آورده مهمانش هم کیه رسول الله علیه و السلام و انس نشانه اکرام و مهمان نوازی صحابه رسول الله علیه و السلام مهمان نواز بودن مهمونش پیغمبر خداست علیه و السلام انس میگه که دیدم رسول الله علیه و السلام دنبال اون کدو هست این حدیث فقط تو پرانتز دلیل بر این نمیده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جلو خودش نمیخورد دو نفر بیشتر نبودن درسته در حدیث داریم که عمر بن ابی سلمه میگه که بچه بودم داشتم دست و غذا میوردم بعد رسول الله علیه و سلم گفت یا غلام سم الله اول بسم الله بگو عمر بسم الله بگو عمر بن ابی سلمه بسم الله بگو کل بیمینک با دست راست بخور و کل مما یلک جلو خودت بخور از آداب غذا خوردن اینه که انسان از جلو خودش بخوره نه از جلو اون کسی که اون طرف نشسته مثلا بگیره بخوره الا با اجازش خب اینجا گفتم تعارضی نیست بین این فرموده رسول الله صلی الله علیه و و عملش چون دو نفر بیشتر نبودن غذا رو آورده جلو خودش و اون خادم رسول الله علیه و که انسه رسول الله صلی الله علیه و دیدم که چی از اون غذا کدو رو انتخاب میکنه از بین لابلای گوشت ها و اون خورش کدو رو انتخاب میکنه فهمیدم که رسول الله علیه و سلام کدو را دوست داره کدو را دوست داره بعد چی میگه انس رضی الله عنه فلم ازل احب الدباء میگه بعد از اون همچنان مزو همون زمان تا الان همچنان من این کدو را دوست دارم به خاطر چی به خاطر که فهمیدم رسول الله علیه و سلام کدو را دوست داره کدو را دوست داره رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزای شیری معمولا دوست داشت حالا خصوصا حدیث بعدی هم هست که درس رو باش خاتمه میدیم 163 امین حدیث امام ترمذی رحمه الله ميقياد حدثنا احمد بن الدورقی و وسلم بن شبیب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل حديث البخاري ومسلمة صحيحة ومن عائشة رضي الله عنها يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام حلوا كده که دیگه میدونی چیه حلوا لا غذای شیرینی که با كدو یا با خرما یا با امروز با شكر وغير غیر درست میکنن رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام حلوا شيرين وعسل را دوست داشت و اثر را دوست داشت که به عنوان یک ایدامی خورشی در کنار غذا از اون استفاده میکرد و همچنان هم حال و روز مردم همین هست معمولا صبحانه مثلا پنیر که میخورن در کنارش مربا هست دهنشون باش شیرین کنن چایی هم هست در کنارش قند میخورن همچنان این طبیعت و سرش در ماها هست دوست داشتن شیرینی یعنی این بدن هم اون غذای مناسب خودش رو میدونه یعنی و این الهام را به شخص میده که چه میل بکنه شیرینی جات معمولا مغز را تقویت میکنه ذهن را شکوفا میکنه ذهن انسان باز میشه خصوصا با عسل یا کشمش یا خرما اینها چون سریع هضمن چون جنبش میدن به بدن به مغز اینا سبب میشه که حافظه انسان تقویت بشه به خاطر همین تو کتابای طب نبوی توصیه شده به عسل به کشمش به خرما تا اینکه انسان حفظش تقویت بشه هرچند که چیزهایی که حفظ و تقویت میکنه سه تا چیز مهمه سه تا چیز مهم یک این عسل و حلوایی که یاد شد حالا از خرما یا عسل یا هر چیز شیرین که اون خستگی یا اون ذهن به حرکت در بیاد و تقویت بشه و تغذیه بشه خصوصا اینکه غذای سلول های بدن سلول های مغز با اون شیرین ایجاد سریع میرسه به اون سلول های مغز و سلول های عصبی انسان و به انسان هوشیاری میده بیداری میده خواب را سرتون میپرونه اولیش این دومی چیزی که توصیه میشه برای تقویت حافظه آب آب زیاد نوشیدن آب بالاخره حاوی اکسیژنه سوخت و ساز اون شیرینیجاتی که خوردید زیاد میکنه و حسن کلیه از یه طرف به حرکت در میاد خون از یه طرفی رقیق میشه اینا همه تأثیر داره در تقویت حافظه و سومی هم هوا هست تنفسه و این تنفس هم با قدم زدنه با راه رفتنه کسی که تحرک نداره ذهنش خشک میشه کسی که شیرینیجات هم نمیخوره بازم ذهنش خوش میشه کسی که هم آب زیاد نمیخوره این کلیه و بدنش و این خونش رقیق نمیشه و خونش غلیزه اونم بازم حافظش ضعیف میشه این سه تا چیز خیلی من در تقویت حافظه که حالا پزشکان طب سنتی بهش توصیه میکنن سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله محمد و محمد